Autre Fox, de Fox. Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica sveučilišta u Osijeku koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004. godine. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004. 2005. godine. Locirana je u nekoliko zgrada u sklopu Osječkog sveučilišnog kampusa gdje djeluje od 2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom Umjetnička akademija u Osijeku razvila prepoznatljivosti prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima sveučilišta, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu akademije, ali i širem građanstvu. Više o akademiji govori dekanica Helena Sablić-Tomić. Umjetnička akademija iz Osijeka prvu generaciju studenata upisala je akademske godine 2004-2005. godine e, u sva tri smjera. Dakle, vi ste spomenuli glumu i lutkarstvo, mi smo upisali tada i studente na likovnu kulturu i studente na e, glazbenu umjetnost. Dakle, na studij pjevanja, klavira i glazbene pedagogije. I kroz ovih 13 e, generacija naravno da smo razvijali i nove smjerove, pa danas možemo reći da imamo nekoliko nekoliko smjerova koji su prvi u Hrvatskoj i u ovom našem širem regionalnom okruženju. Kao što smo prije tih 13 godina bili prvi sa lutkarstvom, tako smo sada prvi sa studijom e, tambura i tamburaškog umjeća, Nismo prvi e, po kompoziciji, teoriji glazbe i gitari, ali smo zato prvi e, na studiju likovne umjetnosti smo pokrenuli diplomski sveučilišni studij ilustracije. Dakle, Ilustracija, lutkarstvo i tambure, e, to su oni smjerovi koji se mogu studirati isključivo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. E, koliko zapravo se smjerovi razlikuju jedan od drugih? Imaju li nekakve opće kolege koje svi studenti slušaju pa onda naknadno zapravo odabiru svoju specijalizaciju ili prilikom upisa na akademiju odmah idem na likovni ili nekakav drugi odsjek? E, u principu smo mi umjetnička akademija što ja volim reći tri u jedan. Dakle, to su tri autonomne umjetnosti koje bi trebale ovaj riješiti e, problem e, umjetničkog izričaja iz prostora glazbe, likovnosti i kazališta ne samo u gradu Osijeku, već kažem svi oni koji dolaze ovdje mogu nekako e, na taj način studirati, dakle autonomno. Mi pokušavamo raditi zajedničke e, umjetničke interdisciplinarne projekte, pa smo na primjer radili jedan musical o Barunu Trenku, drugi smo radili o Eugenu Savojskom, na kojemu smo uključili sva tri odsjeka koji su među međusobno komunicirali, radili e, tekst, radili scenografiju, kostimografiju, vizualno rješenje predstave, pjevalo se, glumilo se, lutke su bile na sceni. Dakle, to su projekti koje možemo raditi zajedno. Ali onaj tko upiše e, kazalište, on se isključivo od početka do kraja e, bavi kazalištem. E, koji su nekakvi najzanimljiviji kolegi kada govorimo o kazalištu, likovnosti, onda i ovim novim smjerovima, što zapravo nekako najviše interesira studente? Pa, na primjer, atraktivni smjerovi koje nisam spomenula sad u ovom prvom e, obraćanju su smjerovi koje e, se mogu slušati na ocijeku za primjenjenu umjetnost. Dakle, to su smjerovi scenografije, kostimografije i lutkarske tehnologije. Dakle, naši glumci su u istom trenutku i lutkari, E, to je prva stvar. Druga stvar, oni na, e, e, uče izrađivati lutke. To, to su dakle lutkarski tehnolozi i sada upravo kanimo pokrenuti lutkarsku režiju. Dakle, ona ko se zaljubi u, na primjer, u lutku, može na našoj akademiji, na različitim ocijecima dobiti sve ono što je bitno ako bi se bavio lutkom kroz svoj život. Dakle, može glumiti, može režirati lutkarske predstave, može ih i izrađivati. To je, to je dakle jedan specifikum i mi pokušavamo u stvari studente vezati i za našu instituciju i za profesiju. Ne da svaštare, već da im mi otvaramo niz različitih sadržaja koji se međusobno nadopunjuju, a kojim će im vjerojatno za buduće za e, poslove dobro poslužiti. E, akademija svakako od svojih i programa i aktivnosti odskače od, ja bih rekla, ovih regularnih fakulteta Naravno da neću uspoređivati sa jednom ekonomijom, poljoprivredom ili nekakvim drugim, ali način rada nije klasični eks katedra sa studentima, zapravo ovaj jedan interaktivni oblik učenja, koliko zapravo akademija pruža mogućnosti i izvan vaših prostora za nekakve druge suradnje ili već lagano onako ulaženje u, u prostor budućih e, stručnjaka u svom području. Pa evo ga upravo na, današnji dan, dakle 18.10. E, smo dobili dopusnicu za izvođenje svih naših programa, dopusnicu smo dobili dvije pete godine. E, to znači da mi od tada pokušamo biti prepoznatljivi u široj zajednici, bez obzira je li to riječ o nekim kazališnim institucijama, galerijama, e, koncertnim dvoranama, što potvrđuje, dakle kad sam danas namjerno, danas su nam, e, nam je dan otvorenih vrata gdje smo otvoreni za sve koji su zainteresirani se educirati o našim sadržajima, odnosno odnosno vidjeti što mi radimo, dakle od 7 do 77 godina. I evo ga, tu su ispred akademije autobusi sa djecom iz e, osnovnih škola, dolaze nam srednjoškolci, e, imamo dobru suradnju i sa e, vrtićima koji žele gledati naše lutkarske kazališne predstave, a treća dob je ona koja najviše je uključena u naše radionice likovne kulture. Dakle, mi smo zaista pokušali biti onaj nukleus iz koje kreću različiti sadržaji što prema profesionalnom jednom e, obliku umjetničkog izražavanja, e, e, što prema onim dijelovima umjetnosti koja može biti dio slobodnog vremena svakog od nas. Znamo da je nekakva praksa upisivanja na akademiju jedna procedura od nekoliko dana koju zovemo prijemni ispit. Za razliku od drugih fakulteta zapravo je akademija specifična i posebna po tome. Koliko je zapravo to uspješno i koliko eh, je to nekakva eh, filtracija studenata pri upisu onako da nas, da nas nekako, aha možda ja ipak nisam za to. Treba li možda eh, prijemni ispit na nekim drugim fakultetima na takav način? Pa mi smo, prak, praksa je pokazala da vi možete imati sjajan uspjeh u srednjoj školi, ali da niste talentirani za neko, neki posao koji biste baš željeli raditi. Prema tome, ovi ispiti prijemni koji traju tjedan dana dana, gdje mi u stvari vidimo je li e, e, budući naš student, odnosno e, srednjoškolac, je li on u stvari umjetnički dovoljno kreativan da bi mogao udovoljiti ono jednom standardu koji mi ovdje pokušavamo držati. Ja vjerujem da je ovakav način individualnog rada sa svim zainteresiranima i praktičnoga sigurno onaj poticaj da možda i ostale institucije uvedu jedan razgovor da vide u stvari kako razmišlja osoba koja će svoj život posvetiti, na primjer, književnosti, medicini, e, e, ekonomiji ili pravu. Dakle, svi mi nešto želimo, ali često se u praksi događa da e, ono što naša ljubav želi, da to naša mogućnost ne može ispoštovati. Eh, akademija, koliko znam, da i podršku srednjoškolcima upravo kroz nekakav, ne nekakav, kroz dramski studio koji može biti svojevrsna onako početnička ovaj, priča u upisu na akademiju. Koliko traje dramski studio, u kojem vremenskom pa, periodu? Eh, svi naši programi cjeloživotnog učenja, a ima ih eh, dvadesetak, su u stvari namijenjeni budućim studentima, dakle bez obzira kojega odsjeka i mi kroz te radionice pokušavamo i kroz dramski studio, kroz glazbeni studio, likovne e, radionice, pokušavamo ih pripremiti za e, e, razredbeni ispit. I oni već ovdje shvate jesu li, imaju li mogućnost ili nemaju. Tako da i ta neka predpriča, dakle u stvari danas je popularno reći razvijanje publike, mi, mi ćemo reći razvijanje pozitivnog odnosa prema interesu studiranja, je ono što zaista pokazuje se kao jako dobro. Kolika je upisna kvota na svim smjerovima? Pa kreće se od E, e, dvoje troje na klavir i pjevanje, preko pet, šest na ne znam tamburu i e, ne znam, glumu do 14-15 na likovni i glazbenu pedagogiju i smjerove primijenjene umjetnosti. Dakle, nama su e, kvote od e, tri 3 studenta do 15 studenata, s obzirom da je ovdje riječ isključivo o individualnom radu i da zaista naši studenti sa svojim asistentima i profesorima provode dosta vremena i e, zbog toga su te skupine male i svatko dođe u prostor direktne komunikacije sa svima onima s kojima treba komunicirati. Često kad razgovaramo sa studentima sa akademije, onda uglavnom kažu joj nabavit ću si madrac pa ću ostati spavat na akademiji. To je zaista i tako ovdje e, od 9 do 9 zapravo se radi. Pa, pa u stvari oni ovdje imaju, e, tako je oblikovan e, studij, dosta ima praktičnog rada. Oni imaju ovdje svoje atelje, imaju svoje klavire, imaju svoje pozornice i oni zaista moraju i, učiti na akademiju. Dakle, ne mogu, jer nema E, nemaju svi studenti e, klaver kod kuće. Prema tome onda im mi omogućujemo da, da ovdje vježbaju. E, gluma se radi obično u klasi, dakle u godini koju je upisala, e, e, onda njih e, deset mora biti zajedno ovdje jer oni tako uče. Dakle, ovdje nema toliko ono štrebanja i učenja po noći kod kuće, koliko ima e, praktičnog rada i koliko se oni upravo zadržavaju na akademiji jer su dobri uvjeti da taj praktični rad ovdje mogu realizirati. Koliko zapravo ima studenata koji su izvan Osijeka, vjerujem da ih ima puno s obzirom na specifičnosti akademije. Pa e, e, ima jedno 20% studenata iz, e, izvan Osijeka, ima nekih 10% iz, iz širog regionalnog okruženja. mi smo u principu zadovoljni kada nam dođu oni koji nisu primarno vezani za Osijek, onda znamo da će u drugim sredinama sigurno oni djelovati marketinški pa će doći još netko. Ali što je bitno? Bitno je da praks praksa e, koja je vezana uz Zavod za zapošljavanje pokazuje kako naših 90% studenta radi. Prema tome, mi e, zaista mislimo da su onda e, e, dobro imati malo studenata, dobre programe vjerojatno realiziramo i očito još tržište nije toliko zasićeno kao što se misli umjetnicima i da oni ipak mogu naći svoje mjesto pod suncem. nekako kad govorimo o akademiji, meni prvo padne na pamet gluma jer je možda nekako najpoznatije i po tome. Koliko zapravo studenata koje, koji su, koje je akademija iznjedrila, a možemo ih nazvati uspješnima koje viđamo u tom nekakvom umjetničkom prostoru? Pa, sad ovako gledate, ako govorimo o glumi, eh, onda samo otvorite ove naše popularne hrvatske sapunice i vjerojatno u svakoj sapunici će se baš eh, barem pronaći jedan do dva naša studenta. Eh, kada odete u Rijeku, kazalište Lutaka Rijeka, tamo je 70% naših studenata. E, Vinkovačko kazalište također, Split, Zadar e, e, isto. Kada odete u glazbene škole, To su naši studenti. U osnovnim i srednjim školama likovni predaju opet naši studenti. Dakle, od neke šire vidljivosti, jer sapunica je najvidljivija, do one jedne praktične vidljivosti gdje zaista ti naši studenti se dobro rade sa onima s kojima trebaju raditi i ostvaruju dobre rezultate. Ehm, naravno, ne možemo pričati samo o akademiji, a da ne spomenemo i nekakvu, ja bih rekla, umjetničku scenu grada Osijeka koja vjerujem da su vas mnogi pitali o tome i da imate svoje nekakvo drugačije mišljenje, ali koliko zapravo evo studenti akademije sudjeluju nakon završetka e, akademije u kreiranju nekakvih drugih umjetničkih programa u gradu Osijeku. Pa, e, ja bih rekla izvan institucionalni. Da. Dakle, mene najviše raduje kada dođu naši bivši studenti i kažu, čujte, mi smo pokrenuli e, udrugu, poduzeće, umjetničku organizaciju, nešto što je vezano za umjetnost i mi sad želimo s vama potpisati sporazum o suradnji kako bismo radili zajedničke projekte. Mi koji smo bili vaši bivši studenti i vi koji nam možete pomoći logistički. Mi dakle uvijek to podržavamo. E, čini mi se da su oni vidljivi izvan Osijeka. Osijek ima jedan klasičan hendikep pa što se tiče umjetnosti i kulture ovaj, nekako eh, eh, nema dovoljno senzibiliteta za eh, kulturna zbivanja. Ja ne kažem da nema kulturnih zbivanja, ja kažem da nema dovoljno senzibiliteta, jer na primjer mi deset godina se borimo i želimo oplemeniti sadržajima prostor Barutane, koja bi bila izvanredna druga scena ili treća scena u gradu, bez obzira je li riječ o likovnim, kazališnim ili glazbenim sadržajima ima, no nikako da e, završimo priču uvijek je počnemo pričati, uvijek se dogovorimo, uvijek napišemo projekt i on završi u ladici, jer kod nas se iz trena u tren mijenja osoba s kojom pričate i mi tu priču ne možemo završiti. Dakle, e, naši studenti su djelatni u Karlovcu, na primjer, evo ga, to je sjajan primjer kako oni koji su došli studirati na akademiju, dakle to su e, e, glumci iz Karlovca, oni su pokrenuli scenu u Zorin domu, povlače svoje kolege sa godine i mi smo zaista u Karlovcu pokorili Karlovac e, sa našim studentima. Oni tamo rade, stalno su zaposleni, e, zaljubljuju se, već imamo jednu prvu bebu akademije e, upravo vezanu za kazalište u Karlovcu. U Varaždinu je slična situacija. Kažem, Rijeka također. Prema tome, postoji mogućnost najmanje te naše energije izvan institucije koja je vidljiva, je e, osječka kulturna scena. Naši studenti se ne daju e, i tijekom studiranja i poslije, ali kažem Osijek nekako je uspavan grad. <laughs> Da, nekako kad govorimo o uspavanosti grada onda ne tako davno završenu priču spominjem EPK gdje je Osijek bio jedan od kandidata i vjerujem da su vaši programi bili uvršteni u programe e, priča vezane uz EPK. Nažalost, EPK je otišao u rijeku ili na sreću, nije važno. 2020. godina se spominje kao godina nečega što će se svašta nešto novo dogoditi u svim područjima e, ovdje u gradu. Po, e, mislite li da do 2020. bi mogli ovaj, ostvariti neke od ciljeva koje su bile u toj strategiji Europskoj prijestolnice kulture? Ne mislim. Točka točka. E, I e, nešto što je nedavno otvoreno, ako se ne, ne varam, vezano je uz akademiju, novi studijski program art terapija. Mhm. To je nešto što je isto tako posebno na ovom području, ali i u Hrvatskoj ili u, i u regiji i suradnja je sa drugim e, fakultetom, o čemu je riječ? Dakle, to je riječ o specijalističkom diplomskom studiju art kreativnih terapija. To znači da taj studij je u to može upisati netko koji je već završio e, jedan visokoškolski program. Mogu ga upisati e, glumci, dakle umjetničko područje, mogu ga upisati liječnici, mogu ga upisati humanističke i društvene znanosti uz neke razlike ispita. E, taj studij kreativnih terapija nema u Hrvatskoj, ima ga izvan E, e, to je jedna ovako specifična priča kako umjetnost može pomoći u svakodnevnom poboljšanju života, bez obzira je li riječ e, o osobama motoričkih ili kognitivnih poremećaja, kao i onih koji imaju nekih osobnih frustracija ili se nalaze na nekim rehabilitacijama ili u zatvoru ili jednostavno žele kroz umjetnost nekako doći, malo se smiriti i usporiti tempo. Zašto kreativne terapije? Zato što smo mi napravili taj studij kroz kroz smjerove likovni, glazbeni, e, drama i pokret, dakle kreativna energija je na sva tri smjera, četiri u stvari i potom smo specifični e, s obzirom da osim što radimo sa medicinskim fakultetom, potpisali smo niz sporazuma o suradnji sa našim e, nastavnim bazama koje su u stvari radionice gdje se nalaze naši klijenti a oni se nalaze u domovima umirovljenika, u, pri zdravstvenim institucijama, e, udruge koje se, se bave sa e, djecom, s nekim poremećajima ili s odraslim, potpuno je sve jedno. Dakle, e, praksa je ta da mi onda idemo tamo ono što su naši polaznici ovdje teorijski i polupraktično naučili, onda se ide primjenjivati to konkretno na teren. Kažem, u Hrvatskoj toga studija još nema i mi smo jedina institucija agencija koja je ovlaštena i za priznavanje e, inozemnih certifikata e, terapeuta umjetničkih e, dolaze kod nas, moraju položiti neke ispite razlike i mi, im onda dajemo certifikat da mogu raditi to što su, na primjer, u Londonu, New Yorku ili Berlinu oslušali. Što Akademija planira u sljedećih, recimo, možda u ovoj akademskoj godini ili negdje u bliže budućnosti? Pa rekla sam već da nas zanima E, lutkarska režija, zanima nas i kazališna režija, zanima nas jedan e, medijski centar, dakle studio koji bi bio primarno vezan za sve učilište na način da bi naši studenti u suradnji sa ostalim studentima imali prostor audiovizualnoga e, sadržaja gdje bi mogli oblikovati svoje radio emisije, svoju televiziju, raditi neke tonske zapise, dakle to nam treba jer u principu bez medija ne možemo funkcionirati i to je prostor jednog marketinga kako institucijama, tako učiliši, tako studentima i gradu u stvari. Tako da to su nam neke ideje, e, naravno nemamo dovoljno prostora, tražimo još prostora i i tako dalje, nemamo koncertnu dvoranu. Dakle, imamo sad više ovako e, organizacijsko-tehničkih e, e, problema kako sve ono što smo si zamislili realizirati i kako studentima još više omogućiti da se dobro osjećaju u prostoru grada, sveučilišta i na umjetničkoj akademije. E, kreće ova studentska strana e, emisija od faksa do faksa. E, pričamo o umjetničkoj akademiji u Osijeku. Ranije dekanica spominjala nekakve specifičnosti koje su vezane uz akademiju u Osijeku, koje su njezini studentski programi i projekti koje akademija provodi, a jedan od smjerova je zapravo i likovni ocijek koji, ja bih rekla, ima nekoliko odabranih studenata koji će u budućnosti evo biti ili umjetnici, umjetnici ili prenositelji znanja nekome drugome. Jedna od njih je i moja sugovornica Ivana, e, studentica prve godine diplomskog studija e, na Likovnom Osijeku. Ivana, dobrodošlica. Hvala. Malo smo ranije razgovarali o tvojim interesima e, i idejama pri upisu na akademiju. E, nemaš nekakvu, nekakav background iz ove stručne, e, stručne priče u smislu srednjoškolske umjetničke, umjetničke škole, već si gimnazijalka koja je upisala likovnu akademiju, ali rekla si sama da si uvijek znala da ćeš što upisati. Koji su tvoji bili interesi i nekakvi ciljevi kada si evo prije četiri godine upisivala akademiju? Pa evo, ovaj, ja sam kao dijete od uvijek nešto crtala i od uvijek me umjetno zanimala. Nekako najviše sam se u tome osjećala e, nekako ono što mi je, što se kaže, palilo srce i ovaj, jednostavno ja sam se htjela s time baviti. U početku je to čak bila i glazba i ples, međutim kakve su bile financijske mogućnosti mojih roditelja, jednostavno oni to nisu mogli meni priuštiti još dok sam bila dijete kao što su neka djeca išla u glazbenu plesnu školu. Ja nisam, ja sam jednostavno odabrala eh, vizualne medije, odnosno likovnu umjetnost i mislim od uvijek sam crtala, ali to mi je onako ovaj, bilo kao sa strane, više me je ovo zanimalo. I kako su uglavnom godine prolazile, ovaj, upisala sam ono u osnovnu školu i sad kad, je, eh, kad su nastavnici vidjeli da ja imam interes za likovnu umjetnost i često su me pozivali na natjecanja, tako da sam već kao dijete ovaj, dosta sudjelovala na izložbama i izvan Hrvatske, tako da sam izlagala i u Finskoj i u Češkoj i bome ovaj, svuda po Hrvatskoj. Baš se sjećam kad sam bila osmi razred, e, imala sam uh, materinske u Primoštenu, to je bilo kad sam bila osmi razred taj kao ovaj, natječaj i javila sam se, imala sam zanimljiv rad, to je bila tema čipke baš se sjećam, ovaj, tako da bilo je jako zanimljivo i tako nekako ta ljubav se jednostavno nastavila i dalje i onda je došao taj dan kad sam ja trebala odlučiti e, se za srednju školu i onda naravno starci su rekli nema šanse, tam ćeš se ti propit, propušit vamo namo. Govoriš o da. primjenjenoj e, školi za primjenjenju umjetnosti i dizajn. Mhm. Da, mislim to su nekakve pretpostavke <laughs> naravno ovaj, da to nije uvijek slučaj, iako uvijek se dogodi, ali evo onda sam na kraju kraju kroz tu gimnaziju. Pa evo mogu reći da sam i sretna što sam išla gimnaziju jer opet sam se nekakvoj disciplini naučila i ovaj, nisam otišla iz svog grada i nekako malo ipak nadzor majke i oca jako puno znači dok si tinejdžer to stvarno <laughs> treba obuzdati te hormone i uglavnom kad je završila i akademija došao je dan opet da se odlučim jel, za fakultet i na kraju, e, ja sam jednostavno se počela još e, pri kraju treće godine pripremati za akademiju jer sam vidjela kakav je prijemni, što sve treba, e, odnosno mapa radova gdje treba biti oko 35 radova. I uglavnom počela sam se spremati kod svog strica u Zagrebu, u ateljevu, on je član grupe ABS, konceptualna jedna grupa. I uglavnom tako sam se pripremala kroz tih godinu dana, došao je prijemni, nisam prošla, ništa, nema veze, idemo ponovno. I tako sam opet sljedeće godine došla na prijemni i zapravo jedna ta godina dana mi je dosta čak i značila ovaj, za tu pripremu i nekakvu zapravo zrelost koju sam dosegla u tih godinu dana. Nevjerojatno je zapravo koliko u godinu dana jedna osoba može sazrijeti i, i pronaći malo, ispitati sebe gdje sam, šta sam i evo sad sam trenutno na prvoj diplomskoj <laughs> godini, zbilja je vrijeme prošlo jako brzo i tako tako da, ovaj, uglavnom, jako sam zadovoljna sa akademijom. Um, Vidim, ja... nije te ova godina stanke uopće obeshrabrila, da pa će dobro ti i došla. Ne, nikako. Jednostavno, došlo je do tih jednostavno razvijenja nekih mojih ideja, ovaj, općenito što bi ja zapravo na akademiji radila. Mm, Međutim, e, u toj pauzi jel, e, između te srednje i, e, i srednje i akademije ja sam bila upisala si tečaj grafičkog dizajna kao nekakvu utjehu što nisam upisala akademiju, to sam završila u algebri. Jednostavno ja sam vježbala kroz te sve same ovaj elemente koje sam i te plakate, ovaj jednostavno sam razvijala tu vizualnu spacijalnu inteligenciju i jednostavno sam razmišljala kako nešto s nečim ovaj funkcionira funkcionira, tako da mi je i to dodatno doprinjelo mom e, sadašnjem radu. I uglavnom ono što mogu reći, evo sad sam na prvoj godini diplomskog i uglavnom ove tri godine su e, izuzetno brzo prošle i stvarno su bile pune projekata, izložbi Mislim, bile su pune zato što sam ja to htjela. To je sve naravno do studenta koji e, to želi. Iako ono, mogu svi upisati akademiju, a naravno ovaj, koji imaju interesa i znanja o crtanju, ali to nije dovoljno. Treba pokazati interes, e, e, graditi dalje sebe, napredovati cijelo vrijeme. Tu, to je jednostavno jako uzbudljivo kad se krene jedan put u taj svijet, jer to je jednostavno jedna vrsta kompetencije. Ono. Mislim, ona sredina što kažu zlatna sredina je ono only for fools. Mhm. Tako da tu nema ništa, ovaj, žalosna sredina. Tako da, evo, ja se stvarno trudim i puno radim na projektima i sama sebi zadajem projekte i e, na, e, na natječaje se javljam cijelo vrijeme. Evo, sad sljedeći petak baš e, u Peureću izlažem na bijenalu fotografije, odnosno taj, se, to se bijenale zove fotodistorzija to je već osmo po redu. I evo još malo ovaj, u 12. mjesecu isto na Bienalu studentskom drugom po redu koje organizira naša akademija. Sudjelujem sa svojim radom eh, eh, vibracije registrirane u dubokom tisku. Taj rad je bio moj završni rad nakon tri godine i evo, ne znam, jel vas možda zanima možda <laughs> što se radi na tri godine? E, ovaj, zanima me da si ranije, ranije si spominjala da zapravo je tvoja druga ljubav bila kemija i spominjala si mi nekakvu i fiziku i onda e, na prvu ruku mi to apsolutno nije imalo veze jedno sa drugim, ali zapravo kroz svoje radove spajaš i kemiju, i fiziku i umjetnost. Kako to izgleda? Mislim, žao mi je što e, radio nije vizualni medij, ali probaj malo prepričati koji su tvoji radovi, što u njima zapravo ističeš, je, je li to medij fotografije, ili nešto, nekakva kombinacija svega? Pa dakle, e, svaka moja ideja e, koja se razvija u mojoj glavi ovaj, tijekom nekog perioda, uvijek razmišljam u kojem bi ja to mediju mogla izvesti. I onda naravno da se pozivam i na suvremene medije pa tako se koristim i analognom i digitalnom fotografijom i to uvijek želim nekako proširiti. Ne da je to samo obična fotografija nego da ona zapravo i izlazi u prostor, da, je, da ona komunicira sa, sa promatračem što bolje, da su to zapravo nekakvi kao fragmenti evo trenutno baš ovaj, e, što, odnosno što ću izlagati sad sljedeći petak. E, imam seriju e, Mokri kolodija, e, nevinost, tako se zove serija. I uglavnom tu uh, radim problematiku krhke, mlade, ženske osobe koja je ono suočena sa tom uh, okrutnom stvarnošću koja jednostavno uh, narušava onu njezinu mladost, ne doživljavaju, ne proživljavaju dovoljno. Pravo sada radim na seriji, odnosno završila sam tu seriju koju izlažem sljedeći petak odnosno ta tehnika je mokrokolodija izvedena e, pomoću dakle stakla. To je zapravo jedna stara e, tehnika e, fotografije koja se izvodi na staklu pomoću tekućina koje su fotosenzibilne. I dakle ja sam bila portretirala ženski krhki lik zapravo vidjela sam da je to staklo dosta krhko pa sam nekako to usporedila sa ženskom e, tom nevinošću, mladošću, krhkosti, tako da mi je to bilo dosta, dosta ovaj, e, prikladno za izlaganje i sama ta ideja ono da se to izvodi na staklu mi je bila jako interesantna. Dobro. E, e, sad kada govoriš i uspoređuješ e, stakla i, i žensku osobnost, ja bih rekla, onda me to podsjeća na nekakve pod navodnicima strašne žene koje su se kroz povijest ovaj, bavile i performansom i izvedbenom umjetnosti i sa ženskim tijelom kao medijem. Imaš li nekakve e, uzore koje su te možda potaknuli upravo na ovakve teme? Pa da, mislim, meni su, ovaj, meni je definitivno Marina Abramović e, stvarno uzor e, u performansu i iskreno voljela bi se jednog dana baviti performansom jer to bi bila zapravo nekakav spoj onih mojih želja što sam ja imala u djetinstvu sa plesom i sa glazbom i to sve nekako na kraju povezati. A ovo što sam spominjala da me zanima i fizika i kemija, to jednostavno e, to, to znanje koje imam ja jednostavno e, od koncepta do koncepta kako imam tako uključujem ta svoja znanja i jednostavno uopće nije pravilo da da ja sad u jednom mediju sve izvodim, <laughs> jer e, nije svaki medij pogodan za svaka, svaki koncept. To ne može se jednostavno e, iskomunicirati sa promatračem, ne može se prenijeti ovaj, ideja. E, ranije sam razgovarala i sa nekim drugim studentima, sa nekih drugih fakulteta i moram priznati da sad koliko ovo zvučalo stereotipno ili ne, ti si prvo u nizu ovih studentica sa akademije s kojima ću u drugim emisijama razgovarati. dosta otvoren dosta drugačiji način razmišljanja. Je li to e, i utjecaj akademije kao ustanove koja je, ja bih rekla, i drugačija od ostalih fakulteta koja e, stavlja naglasak na tu nekakvu interakciju između studenta, e, profesora i onoga s čime se bavite. Nije klasični eks katedra pristup studentima. Je li možda to nekakav utjecaj ili jednostavno osobe koje upisuju akademiju su eto tako malo ovaj, blesaste, otvorene, drugačije od drugih? Pa dobro, mislim mi ovaj, na akademiji, dobro istina da imamo malo otvoreniji pristup prema ljudima, ovaj, a i zapravo i oni koji su malo introvertni, oni se malo više i oslobode na akademiji zahvaljujući profesorima, jer eh, rad na akademiji nije samo ex katedra, to nije jedan smjer uvijek je to jedna e, velika komunikacija koja se cijelo vrijeme provodi. Mi jako puno razgovaramo sa našim profesorima i evo ja stvarno mogu biti jako zahvalna što sam ja ovakva osoba kakva sam danas, jako su mi puno dali i baš mi je ovaj pomoglo. Zapravo ovo je, meni kao jedna vrsta i terapije bila da se oslobodim i da istražim sebe kroz e, različite medije i stvarno ja, ja sam stvarno sretna što sam se ovdje upisala i iskreno evo sad kad bi <laughs> ovaj, birala fakultet koji bi upisala, opet bi upisala ovdje baš u Osijeku, jer e, ovdje smo baš ono svi povezani, blizu smo si i na kraju krajeva i ovaj kampus ovaj, gdje su naši glumci, glazbenjaci i mi, mi smo kao u jednom dvorištu, jednostavno svi smo jedni drugima blizu, e, sam je stvar nas studenata hoćemo li ovaj, komunicirati zajedno, tako da mm, se zna događati da studenti sa različitih e, umjetničkih tih odsjeka znaju surađivati. Pa dakle, mhm. glumci ili kovnjaci često znaju izvoditi performanse, često sudjeluju i glazbenjaci, tako da to često se rađaju nekakve čak neviđene stvari, veoma originalne i to stvarno budu odlične stvari koje se mogu napraviti. Samo je naravno stvar angažiranosti studenata i njihovih želja za ostvarivanje njihovih ideja tako da, E, rekla si da ti je zapravo Osijek posjeća na tvoj rodni grad, da su kao dvije gradiške, e, da si zadovoljna, ali e, e, kad stavimo naglasak na tu nekakvu kulturnu umjetničku scenu grada Osijeka, često se sada u posljednje vrijeme pričalo o tome, pogotovo jer je Osijek bio i kandidat za Europsku predstavnicu kulture, pa nažalost ili na sreću je ta titula otišla u rijeku, ali cijelo vrijeme govorimo o nekakvom nezavisnom prostoru za nezavisne umjetnike, nezavisne kad kažemo da mislim na izvan institucionalni izričaju umjetnosti. E, koliko zapravo Osijek kao grad ima prostora za e, studente koji izlaze iz akademije koji zapravo sami sebi moraju stvarati poslove, e, koliko je on otvoren, fleksibilan i nudi li on nešto drugačije ili upravo suprotno ako nema nečega da je to dobar prostor za stvaranje? Pa evo, ja moram priznati, evo koliko sam sad upoznala hm, Osijek e, ono, i naširoko i uzdu, što se kaže uzduži popreko, moram reći da ima jako puno dobrih prostora, nažalost neiskorištenih koji su u nekakvom derutnom stanju. Evo ja vidim molt naš ovaj stari, on bi bio izvrstan prostor za kipare, za ono, ne znam, tipa mogli bi napraviti kao MSU u Zagrebu, pa mislim Eurodom kad pogledam, pa to ima <laughs> fantastičnih tih prostora koji su stvarno neiskorišteni i zbilja mi je žao što se to ne može baš ovaj, tome pristupiti tako lako. Evo, mislim, ja sam imala sreću da sam u Eurodomu imala ovoga ljeta u šestom mjesecu ovaj, povodom Osječkog ljeta e, kulture izložbu i jednostavno mi je krivo što ovaj, je to samo jedan od mhm. događaja koji se dogodio samo ono i sad ko zna kad će se opet nešto dogoditi u Eurodomu, kad će nama to biti dostupno. Meni je žao stvarno što ovaj, ne možemo više. Ovaj, možda i mi nismo dovoljno u komunikaciji sa ostalima, pa iskreno voljela bi kad bi jednostavno se moglo mm, mm, poraditi na toj komunikaciji e, u vezi ostvarivanja mm, izložbenih prostora. Doduše ovdje imamo dobre galerije, e, iako ovaj, nam je ova tvrđa dosta nezgodna zbog, e, zbog ove vlage, dosta znaju propadati radovi, pa je naš ovaj nesretni kazamat ovaj, zbog te vlage pati jako, ovaj, pogotovo ti ateljeji gdje moji prijatelji imaju ateljeji, stvarno im je ovaj, ta vlaga problem, ali jednostavno to ništa ne koči ljude da stvaraju umjetnost, da ostvare nekakvu e, vizualnu komunikaciju sa promatračem i ono što bi voljela zapravo da možda malo više mediji se uključe u ove, e, u ove izložbe, da ipak nekako oni e, obrazuju publiku jer me, preko medija se sve događa. On, on, on kreira zapravo svijest ljudi jednostavno kad bi se više na tome dalo značaja i da novinari više poprate takve stvari, ja mislim da bi se definitivno onda više cijenila kultura, a ne ovaj, mislim, vandalizam na skulpturama, ono vidjeli smo sa, što se dogodilo nedavno sa Sfingom, sa njezinom šapom, a i sama sam svjedok jednog eh, događaja u šestom mjesecu ovaj, što se dogodilo na samom trgu Ante Starčevića. Eh, to je bilo da su branitelji doslovno postavili dva paviljuna i zavezali za skulpturu Branka Ružića građani, što je, što je stvarno jako, jako ne, neprofesionalno i nekulturno i nemoralno da je to mene toliko jako pogodilo. Ja sam to javila HRT-u jer to i konzervatorskom jer to je jednostavno ruganje eh, onom identitetu za kojeg su se borili ti branitelji, baš te iste osobe da bi na kraju njihov odgovor bio pa mi nismo znali, mislim, <laughs> što da vam govorim. Jednostavno trebali bi mediji ovaj, imati tu misiju, popratiti što više tih kulturnih e, događaja, ne samo kad su recimo večeri vina i umjetnosti i mhm. filmska runda koja ono, mislim, istina da je stvarno to popraćeno, ali zbilja ovaj, smatram da bi se više trebalo na toj promociji raditi i da nam je to glavni i glavni uzrok nekulture ovdje u ovom gradu, tako da Znači, odgovornost zapravo imamo i svi vi kao izvođači nekakve umjetnosti i mediji i, i sudionici i posjetitelji publika i građani i donositelji odluka u krajnjoj liniji. Samo je jako teško umrežiti te ljude ovaj, da bi se zapravo zajednički došlo do nekakvog cilja. Ali ja vjerujem sa eh, radom eh, ovih studenata, manjeg, manjeg broja do duše studenata na akademiji, da će se definitivno sa nečim eh, zanimljivim zapravo i početi. E, kada govorimo o kvoti upisivanja na likovni odsjek konkretno, on je zaista mali, koliko vas je na klasi, e, koliko zapravo onda studenta e, završi od početka do kraja, ostane li cijela ekipa ili ima slučajeva kada neko odustane? Pa da, mislim, ta, ta kvota se zna promijeniti, iako je to u pravilu ono 15 15 studenata. E, zna se dogoditi i to da jednostavno se da se dogodi se to da se neki izvanredno isto upisuju na akademiju, što je meni malo neobično jer ne može nitko upisati pravo <laughs> ovaj izvanredan studij na akademiji jer je to jednostavno studij gdje morate puno, puno raditi. Vi ste tamo od jutra do mraka, vi ste i subotom na faksu. Nije to ono običan faks, e, imam predavanje od 8 do 1, idem u menzu i ono idem doma gotovo petak ili čak četvrtak što se zna događati ovaj, <laughs> na već većini fakulteta. Akademija je mjesto jednostavno gdje vi puno radite, puno dajete sebe, a puno dobivate naravno i nazad. I ove, što više dajete sebe, to ćete dobiti više i nazad. To je ono definitivno. Ono što bi preporučila ovaj, svim studentima koji se žele upisati na akademiju je da jednostavno e, zapitaju se dobro što žele unutar sebe, baš da totalno uđu u sebe, u najmračniji kutke ak treba, da jednostavno se ispitaju što oni žele sa akademijom upisati, jer dosta njih dođe sa idejom aha, idem ja nastaviti ovu primjenjenu i to je to što je dosta čest slučaj. Na kraju, evo, eh, a svi koji upišu akademiju, pa nisu oni samo eh, oni koji će postati umjetnici. Eh, dobri 70% ja evo mogu garantirati da će njih doći samo po diplomu i jednostavno jednog dana raditi u nekakvoj instituciji, ne znam, tipa u srednje primijenjenoj i da je to to jednostavno da neće sudjelovati kao umjetnici. Čak mogu kao i konzumatori te umjetnosti isto postati ono, biti osvješteniji, mada <laughs> ono, što mogu reći. Jel? Kad bi ti, <clears throat> evo za kraj, e, kad bi ovaj, na trenutak dobila možda mjesto, evo kao sa svojim predznanjem i sa svojom strukom, mjesto osobe koja bi odlučivala o, o, e, o pitanju umjetnosti i kulture u jednom gradu, što bi ovaj, tvoj prvi zadatak ili nekakav cilj bio? Ako možeš e, euh, Monaco možda kraće recimo ono što bi ja prvo intervenirala ili, ili riješila u nekakvoj lokalnoj zajednici, ne mora nužno biti Osijek. Au, mislim, evo, ja sam dosta vezana <laughs> za ovaj grad Osijek i ja bi tu puno tih stvari promijenila, mislim, po, po pitanju samog, samog tog ovaj, e, prostora. Najprije e, bi ono, pokušala ostvariti e, što više prostora, jer stvarno nam toga fali i jednostavno da se ljudi mogu mogu ostali uključivati, čak da se nekakve rade radionice na nekakvoj e, otvorenoj edukaciji za sve jednostavno i, i s tim njegujemo identitet našeg grada i, i naše općenito zemlje i s tim se predstavljamo i na kraju krajeva kad e, evo ja osobno odlazim u nekakav grad E, izvan Hrvatske. Mene zanima muzej, odnosno njihova kultura me zanima. Onda nakon toga me zanima e, gastronomija, neki festivalčić još sa strane glazbeni i to je to. Zapravo ja mislim da bi s tim, s takvom strategijom mogli nešto i ostvariti i da bi Osijek eto e, za sljedeću kandidaturu ovaj, kao E, e, grada e, kulture. kulture mogao ostvariti čak prvo mjesto. Tako da trebamo se svi zajedničkim snagama potruditi dobiti prostore i na kraju krajeva da i mediji isto više to poprate, sve te izložbe, pa tako će i ljudi početi malo gledati neke stvari ovaj, sasvim na nekakav drugčiji način. Ipak ima događaja, ne, nije onako kako se ljudima čini, kako nema ništa. Evo, ja mogu, evo sad mogu svjedočiti kako u ovaj tjedan su otvorene dvije izložbe izložbe zbilja, imamo bogat program, samo ga treba pratiti. Dakle, evo sad u utorak je bila izložba mojih profesora, profesora Jerabeka, Stanislava Marjanovića i Dubravka Matakovića, ilustracija, zbilja odlična izložba, ilustracije njihove i da jednu novost imamo na akademiji, da je od ove jeseni zapravo otvoren e, diplomski studij ilustracije što nema nigdje u blizini u ovoj regiji takav studij i ja zbilja vjerujem u njihov napredak i ja mislim da je ova izložba jedan e, divan e, početak i jedna dobra promocija za tako nešto što se želi postići. Ivana, hvala ti lijepa, bilo mi je zaista ugodno razgovarati. Mi ćemo kada isključimo ovaj mikrofon onda pričati i malo više. Hvala ti puno.